otro planeta. Ya, ya. Vine de otro planeta, bajé de la nave, mis botas con Dios venían. Mi diseñador dijo cueros de boa y firmamos los dos como yo quería. el corto en el 666 y las mismas canciones todos los días. El playlist que llama siempre la atención tiene un barco vapor de versiones mías. de amor, pero no del real Me quedan defectos por corregir Traje el sabor que otro no tenía Vine a picar las hipótesis Mi picador 0800 Colin La leche del bebé por el Llamo a mi capa y repone el beat only de shot en mi casa Me espera otro after de Loba Recovery Ahora tengo un juego para de sábana Manchado de tantos sudores de atrás la cámara Para y barrón para la magia Tengo una show que pasión contagia Moda con Kelly cocción Con tres horas de show y ovación para la gang tiempo recobrando el sabor que las sacias Cadena y show, cara de diablo, mi dolor mi flow trampa de fuego, cumpliendo los shows Vida de diablo, enfermo la Dios. Y cuando son de nada Me despierto 19 pm y los mensajes me chupan en el WhatsApp la mitad dice que ya, el resto son respetos que me tienen contra Y no por agrandado, pasa que vivo el maldito sueño americano mandamos. Hey Shari, déjese bobolón, que lo que gano su vida me salió este pantalón. El fue regalado, pero caro mi flow. Gasto en hora con mi brother lo que gano en un show. So, Hennessy con Calicush, ah, uh, ahora sí, con mi flush. Ma, what I mean, que yo me push, yeah. When I get is down the good. One lil, lil, lil, lil, lil, money, real money, real money. Somos artistas, productor productores. La evolución de todas las décadas del viejo. Lil, lil, lil, lil, lil, lil money, real money artistas, productores. La evolución de todas las décadas anteriores. en por cadena y short, cara de diablo, mi droga, mi flow. Trapa por rompiendo show, cara de diablo, a la vida. estadías en lugares que ni sé Yo por noche con mi coche si nunca choqué Che, una che con noche que que Vos no estuviste, nunca viste que firmé Vuelvo para el barrio y no se la puede creer Con tarjeta y pasaporte tatuado en el carnet Tengo cuentas y problemas pero a mí no lo resuelvo Tengo sueños que no cumplo pero a mí no será duermo Una chica que me odia pero a mí no, la quiero Tengo mi cuenta de banco, ya me conoce cajero y ya no hay de dos Jumping on me como crazy frog Trapping and trapping and trapping